Astotā nodaļa – kas notika pēc pusdienām? Bet tagad, sacīja Lūcija, esiet tik laipnus un pastāstiet lūdzu, kas notika ar misteru Tamnus. Ak, cik skumji! Nopūtās misters Bebers un pakratīja galvu. Tas ir bezgala skumšs stāsts. Nav šaubu, ka viņu aizveda policija. To man pavēstīja kāds putns, kurš redzēja, kā tas notika. Bet uz kurien viņu aizveda? Lūsija jautāja. Kad tos pēdējo reizi redzēju, viņi devās uz ziemeļiem, un mēs visi zinām, ko tas nozīmē. Nē, mēs nezinām, iebildes Jūzena. Misters Bebrs skumīgi nogrozīja galvu. Baidos, ka tas nozīmē misteru tamnusu aizveda uz viņas pili. Viņš sacīja. Un kas ar viņu notiks, mister Bebr? Uztraukt jautāja Lūsija. Nu, to tur droši nevar zināt, sacīja misters Bebers, bet no tiem, kurus turp aizved, atgriežas tikai ratais. Statujas. Tur esot pilns ar statujām, pils pagalmā un uz kāpnēm un zālē, dzīvus radījumus viņa pārvērtusi, viņš apklus un nodarbinājās, pārvērtusi akmeņos. Ak, mister Bebr! Lūsija iesaucās. Vai mēs nevaram? Es gribu sacīt, mums viņš noteikti jāglāb. Tas ir tik briesmīgi un viss manis dēļ. Es nešaubos, ja tu varētu, tu viņu izglābtu, sacīja Mrs. Bebrene, bet pret viņas gribu nav iespējams iekļūt pilī un palikt dzīvam. Vai mēs nevaram izdomāt kādu viltību? jautāja Pīters pārģērbties vai izlikties, ka esam, nu, apkārt ceļojoši tirgotāji vai vēl kas cits, vai paslēpties un nogaidīt, kamēr viņa kaut kur aizbrauc, vai kā velns, lai parau jābūt taču kādai izejai. Šis fauns izglāba manu māsu riskēdams ar savu dzīvību. Mister Bebra, mēs nedrīkstam viņu tā atstāt, lai viņš, lai viņa to pārvērš statujā. Tam nav nozīmes, Ādama dēls, sacīja misters Bebrs. Nav vērts pat mēģināt it sevišķi jums, un tagad, kad Aslans ir jau ceļā, jā, pastāstiet mums par Aslanu, atskanēja vairākas balss reizē, un atkal bērnus pārņēma dīvainas nojautas, it kā justu pavasara tuvošanos, vai viņus gaidītu neparasti labas ziņas. Kas ir Aslans? jautāja Jūzen. Aslans? atkārtoja misters Bebris. Vai tad jūs nezināt? Viņš ir karalis. Viņš ir meža pavēlnieks, bet reti dzīvo šeit. Aslans nav parādījies ne manā, ne mana tēva laikā, bet ir atnākusi vēsts, ka viņš atgriezies un tagad atrodas Nārnijā. Aslans izrēķināsies ar balto raganu, tikai viņš un neviens cits izglābs misteru Tamnusu bet vai viņa nepārvērtīs aslanu akmenī? jautāja Edmunds. Kāds naivums, Ādama dēls! smiedamies atbildēja misters Bebrs. Aslanu pārvērst akmenī. Labi, ka pati nostāvēs kājās un spēs izturēt viņas skatienu. Vairāk no viņas nav ko gaidīt, un es arī negaidu. Viņš ieviesīs kārtību, kā tas sacīts senā pareģojumā – vairs ļaunums labo nenomāks, kad atkal aslan šurpu nāks, viņš ierūksies kā lauva īsts un atkal bēdas pagaisīs. Viņš plati zobus attiezīs un kusīs, kusīs ledus drīz, viņš krēpes sapurinās spēš un pūtīs pavasara vējš. Jūs paši visu sapratīsiet, kad viņu redzēsiet. Bet vai mēs viņu redzēsim? Sjūzana jautāja. Tādēļ jūs ievasmēt šurp atvedu. Man pavēlēts jūs aizvest turp, kur varēsiet viņu satikt, sacīja misters Bebrs. Vai, vai viņš ir cilvēks? Lūsija taujāja. Vai Aslans ir cilvēks? Vargi iesaucās misters Bebrs. Protams, nē. Es jau sacīju, ka viņš ir meža karalis, varanā aizjūras imperatora dēls. Vai tad jūs nezināt, kas ir zvēru karalis? Aslans ir lauva, varanais lauva. Ai, izdves jūdzena, un es domāju, ka viņš ir cilvēks, vai viņš nav bīstams? Man būs bail tikties ar lauvu. Būs bail, mīļā, būs bail, kā gan citādi, sacīja Mrs. Bebrene. Ja kādam ieraugot aslanu netrīc ceļi, viņš ir vai nu vislielākais drosminieks pasaulē, vai vienkārši muļķis. Tātad viņš ir bīstams? Lūsija uztraucās. Bīstams? atkārtoja misters Bebrs. Vai tad jūs nedzirdējāt, ko sacīja Mrs. Bebrene? Vai tad viņa teica kaut ko par drošību? Protams, bīstams, bet labsirdīgs. Viņš ir karalis, es jau teicu. Es ļoti gribu viņu satikt. Kaut arī duši saskrietu papēžos, iesaucās Pīters. Tas ir labi Ādama dēls, sacīja misteris Bebers un tik stipri cirta ķepu gādā, ka visas tasītas un bļodiņas nošķindēja vien. Tu viņu redzēsi. Man ir atsūtīta ziņa, ka jums visiem četriem jātieks ar viņu rīt pie akmens galda. Kur tas ir? vaicāja Lūsija. Es jums parādīšu, ateica misteris Bebrs. Lejup! pa upi, diezgan tālu no šejienes. Es jūs tur aizvedīšu. Bet kas pa to laiku notiks ar nabaga misteru Tamnus? Lūsija ieprasījās, jo ātrāk satiksiet aslanu, jo ātrāk palīdzēsiet faunam, atbildēja misters Bebrs. Tiklīdz aslans būs kopā ar mums, sāksim rīkoties, taču neiztiksim arī bez jūsu palīdzības, jo ir vēl kāds pareģojums, ka cilvēks tronī sēdīsies – un kēras paravēlā valdīt sāks. Tad, tikai tad viss ļaunums pazudīs un labi laiki nāks. Bet tagad jūs esat šeit, un viņš ir šeit. Tas viss drīz beigsies. Runā, ka Aslans arī agrāk sensenos laikos bijis šajās vietās, bet Ādam un Ievas bērni vēl nereizi nav te redzēti. To es nesaprotu, Mr. Bebra, sacīja Pīters. Vai tad Ragana nav cilvēks? <laughs> Viņa gribētu gan, lai mēs tam ticētu, paskaidroja misters Bebrs, un tieši tāpēc pasludina sevi par karalieni, bet viņa nav ievas meita. Viņu laidus pasaulē jūsu ciltstēva Ādama, misters Bebrs dziļā cieņā noliec galvu, pirmā sieva Lilita, kas bijusi no dižana nama. Lūk, kāda ir viņas radi no mātes puses, bet no tēva puses mīlži. Nē, nē, nē, raganā nav ne lāsas īsta cilvēka asiņu. Tad tāpēc viņa ir tik ļauna no papēžiem līdz matu galiem Mr. Bebram. Mrs. Bebren domīgi novilka. Skaidrs, Mrs. Bebren, viņš atbildēja. Ja runa ir par cilvēkiem, te var būt divi viedokļi, taču, lai tas neskar klātesošos, tomēr nav divu domu par tiem, kuri izskatās pēc cilvēkiem, bet īstenībā nav? Es pazīstu labus rūķīšus, sacīja Mrs. Bebrene. Es arī. Ja jau sākam par to runāt, atsaucās viņas vīrs, lai gan tas nav daudz, un tieši tie vismazāk līdzinās cilvēkiem. Vispār klausiet manam padomam, ja satiekiet kādu, kas vēlas kļūt par cilvēku, bet vēl nav kļuvis, vai kas bijis cilvēks agrāk, taču vairs nav, tad turiet acis plati vaļā un lai cirvis ir pie rokas. Tāpēc ragana vienmēr ir tik modra, lai Nārnijā nekad neierastos īsti cilvēki. Jūs tikāt gaidīti visus šos gadus, un ja raganai kļūs zināms, kas ar četri, viņa kļūs vēl bīstamāka. Kāda nozīme tam, cik mēs esam? jautāja Pīters. Par to izstāstīts citā pareģojumā, sacīja misters Bebrs. Tur, jūras krastā. Pie šīs upes grīvas ir Kēras paravēlas pils. Tai vajadzētu kļūt par Nārnijas galvaspilsētu. Tur, Kēras paravēlas pilī, stāv četri troņi, un kopš neatminamiem laikiem saglabājies ticējums, ka šajos troņos sēdēs divi Ādama dēli un divas ievas meitas, pienāks gals ne tikai Baltās raganas valdīšanai, bet arī viņas dzīvei. Tādēļ mums vajadzēja nākt šurp tik piesardzīgi. Ja ragana uzzinātu, ka esat četri, jūsu dzīvība vairs nebūtu pat manu mūsu vērta. Bērni tik uzmanīgi klausījās mistera Bebras stāstā, ka nemanīja apkārt notiekošo, kad Bebras apklusa viņa iegrima pārdomās. Pēkšņi Lūsija iesaucās: Klau, kur ir Edmunds? Iestājās draudīgs klusums tad cits aiz cits sāka birt jautājumi. Kurš viņu redzēja pēdējais? Vai tad viņš jau sen pazudis? Vai viņš ir ārā? Tad visi metās pie durvīm un palūkojās laukā, jo projām stipri sniga. Līču zaļo ledu klāja bieza sniega saga, un no dambja vidus, kur stāvēja mazā bebru mājiņa, nevarēja saskatīt upes krastus. Bērni skraidīja ārā, kājas līdz potītiem grib mīkstajā sniegā, Bērni skraidīja ap māju, kliekdam uz visām pusēm – Edmund! Edmund! Kamēr aizsmak. Klusi krītošais sniegs slāpēja viņu balsus, un pat atbalsts nebija sadzirdam. Cik šausmīgi! Uztraucās Sjūzena, kad viņa beidzot atgriezās zaudējuši jebkuru cerību atrast brāli. Ak, kaut mēs nekad te nebūtu nonākuši! Man nav nejausmas, ko lai tagad darām, mister Bebris, sacīja Pīters. Ko lai darāt? atsaucās misteris Bebris, vilkdams kājās zābakus. Ko lai darāt? Mums tūdaļ jādodas prom, mēs nedrīkstam te palikt nemirkli. Varbūt labāk sadalīties, ierosināja Pīters. Lai katrs iet uz savu pusi, kurš pirmais Edmundu atrod, tūdaļ atgriežas un sadalīties. Ādama dēls, jautāja misteris Bebris. Kādēļ? Saprotams, lai meklētu Edmundu. Nav nozīmes viņu meklēt, sacīja misteris Bebris. Kāpēc nav nozīmes, brīnījās Sjūzena, viņš nevar būt tālu aizgājis, mums viņš jāatrod. Kāpēc jūs sakāt, ka nav nozīmes viņu meklēt? Tāpēc, teica misters Bebrs, ka mēs jau zinām, uz kurien viņš aizgājis. Visi izbrīnā paskatījās uz viņu. Vai jūs vēl nesaprotat? jautāja misters Bebrs. Viņš ir aizgājis pie viņas, pie baltās raganas. Viņš mūs visus ir nodevis. Ko jūs? Ko jūs viņš nevarēja tā izdarīt? iekliedzās Sjūzen. Jūs tā domājat? Pārprasīja misters Bebrs un cieši palūkojās uz visiem trim. Vārdi sastoņg uz lūpām, jo sirds dziļumos katrs pēkšņi juta, ka Edmunds ir rīkojies tieši tā. Bet kā viņš atradīs ceļu? Pīters nerimās. Vai viņš kādreiz ir bijis šajā zemē? Jautāja misters Bebrs. Vai viņš ir bijis te viens? Jā, tikko dzirdam čukstēja Lūsija. Liekas, jā. Vai viņš jums stāstīja, ko šeit darīs un ko saticis? Nē, atbildēja Lūsija. Tad pieminiet manus vārdus, sacīja misters Bebrs. Viņš ir ticies ar balto raganu un nostājies viņas pusē, un viņa tam ir rādījusi, kur atrodas pils. Iepriekš es negribēju par to runāt, jo viņš ir jūsu brālis, Bet tiklīdz es Edmundu ieraudzīju, tā nodomāju, uz viņu nevar paļauties. Tas bija uzreiz redzams, ka viņš ir saticis rakanu un baudījis viņas cienastu. Ja ilgi dzīvo Nārnijā, to nav grūti pamanīt. Pēc acīm. Un tomēr Pīters ar grūtībām izrunāja vārdus mums, viņš jāatrod. Viņš galu galā ir mūsu brālis, lai arī īsts nekrietnēls un vēl galīgs bērns. Iet uz raganas pili, brīnījās misis Bebrene. Vai tad jūs nesaprotat, ka vienīgā iespēja glābt viņu un pašiem sevi ir turēties no raganas pēc iespējas tālāk? Es nesaprotu, sacīja Lūsija. Nu, kā var nesaprast? Viņa taču nemirkli neaizmirst par tiem četriem torņiem, kērs, parvēles, pilī un neko citu nevēlas, kā sagūstīt jūs visus četrus. Tik līdz parādīsieties pie viņas pils, jums visiem būs beigas. Jūs nepaspēsiet ne muti atvērt, kad kolekcija papildinās četras jaunas statujas, bet jūsu brāli viņa neaiztiks, kamēr viņas varā būs viņš viens pats, jo ragana mēģinās viņu izmantot kā lamatu skēsnu, lai noķertu jūs visus. Ai, vai tiešām neviens nevar mums palīdzēt? apraudējās Lūsija. Tikai aslans, atbildēja misters Bebrs. Mums viņš jāsatiek visas cerības uz viņu. Man šķiet, mani draugi, Mrs. Bebrene neapjuka, ka būtu jānoskaidro, kad jūsu brālis pazuda no mājas. Viņš izstāstīs raganai to, ko paspēja dzirdēt, proti, vai viņš bija tad, kad mēs sākām runāt par aslanu? Ja nebija vēl nekas nav zaudēts, ja viņa neuzinās, ka aslans atgriezies nārnijā un mēs dodamies viņu satikt. Turpretī, ja viņš dzirdēja, ragana būs vēl modrāka un acīgāka. Man liekas, viņa šeit vairs nebija, kad sākām runāt par aslanu. Iesāka Pīters, bet Lūsija viņu spēja pārtrauc. Nē, bija, bija! Viņa skumji sacīja. Vai tad tu neatceries, viņš vēl jautāja, vai ragan arī aslanu varot pārvērst akmenī? Jautāja goda vārds, nomurmināja Pīters. Tas tik ļoti pēc viņa izskatās. Tas ir pavisam beidīgi, novilka misters Bebris. Nākamais jautājums vai viņš bija šeit, kad es teicu, ka tikšanās vieta ar aslanu ir pie akmens galda? Uz šo jautājumu neviens nevarēja atbildēt. Ja viņš bija, turpināja Misters Bebers, ragana kamanās dosies uz turienu un ceļā mūs notvers, tad mēs no aslana būsim nošķirti. Bet vispirms ragana darīs ko citu, sacīja Mrs. Bebrene. Es pazīstu viņas gājienus, līdz ko Edmunds būs par mums pastāstījis, ragana tūlīt brauks šurp, lai jau šonakt mūs visus noķertu. Ja viņš ir aizgājis pirms vairāk nekā pusstundas, ragana būs klāt pēc minūtēm divdesmit. Tev taisnība, misis Bebrene, viņas vīrs atbildēja. Mums tūlīt jātiek prom no šajienes, nedrīkstam zaudēt ne mirkli.